І забрали його скоро на етап. Повезли його туди і більше я його не бачив. А я звільнився в 77-му році, та як той Горбачов у Форосі почав крутити свободу. Слухаю, що там. Олекса Різників, третя касета. Він, Я йому дав кілька віршів. Ну, Один він не взяв з певних міркувань. Каже, ой, та то, то що це, ну, вони злякаються, ці каябісти. Тому в мене був такий вірш. Виходимо гуляти як на бій. Беремо кулаки, розслаблені в долоні, беремо м'язи, напхані у шкіру, і ноги вже натравлені, стрибать, йдемо гуляти, щось там зуби рахувати дороги. Геть всякий, хто слабий, а дуже приготуйсь до оборони. Каже, це дуже страшний вірш, <laughs> не взяв от, екстремістичний пішов, а ті він взяв, вивчив. Я там окремі помилки виправив, він поїхав. І ось чую я по радіо вірш мій читає. Качуровський, по-моєму, забув. Каже, у Олексія Різникова ось такі-такі вірші. У нього така ось образність. І читають мій вірш метеоритне метеорологічним. Він білий вірш без рими і коротенький такий, що я бачу через вікно грати з камери, бачу дерева. Рано вони ще були голі, а вже під обід їх гілячки зелені вкрила. Цікаво, чи отой колючий дріт, що йде стіною, теж зазеленіє. і ще був один вірш про який я йому дав. І озон я йому дав. Так це я написав того року, значить, виходить, дав, що він він не зразу його взяли на етап. Три роки це до 76-го він сидів. Ну, вже там був і вірш Озон, присвячений пам'яті тих, які віддали своє життя е, за незалежність України. Не збираю склянку граду, не збираю серед лип ні, назбираю склянку граду з градопаду, а він тане і тікає, нема зладу. Назбираю склянку граду, назбираю серед літа, серед липня, серед раю. На листочки, на зелені, на травини понизалися градини, мов перлини. Ці небесні самозванці, нечеканці, неболюбці, себе губці, себе данці відчайдушно, занедбавши небезпеку, просто в затхлість, у задуху, в спеку, в пекло. Так прозоро кришталево, так відверто просвіжити, проозорити і вмерти. Назбираю склянку граду, назбираю, а він тане і тікає, і стікає. Він зливається з травою і землею не годиться для оглядин і музеїв. Це бачу, це якраз сьогодні цей чорновіл, ну, це люди такі, які свідомо йшли на смерть. Їх мало, але їх і багато було. Оцей Олекс, Олекса Гірник із Калуша, який спалив себе коло пам'ятника Шевченкові. Ти ж тоді був коло пам'ятника, коли ми приїхали, другий всесвітній з'їзд політв'язня. Так, так, коли ми приїхали, і там якраз стояли фотографії. Я ж там почав писати вірш його пам'яті. О, є в журналі публікація син. І син листа прислав. Моя статтю викинули, а сина дали з фотографіями гарний. А там був у мене такий вірш. Олексо, я там його почав писати. Пам'ятаєш, ми стояли на колінах і його відспівували. Олексо грішнику святий. Молю, упавши на коліна, тебе, щоб ти мені простив мою ятріючу провину, що я живий стою, що я живий стою, а ти сконав зітлів за Україну. Олексо грішнику святий. Ой, на жаль, я його не пам'ятаю. На жаль, я не пам'ятаю цей вірш так досконально. Олексо, Олексо, е, Христос офірував лише тіло, а ти і душу погубив. Він ж душу погубив. І я, я молюсь, а в тебе є, дай мені, якщо є, то я його прочитаю. От, але там був страшний вірш ще один, я вудці передав, про те, як про долю України. Пам'ятаєш, є казка така, що порубали тіло брата, розкидали по полю і поїхали додому. От в мене написався цей вірш ще в камері в Одесі, в Кагибі, коли я сидів. Знаєш, як сидиш, і ти думаєш, що що ж це за доля наша така весь час, що нас б'ють і б'ють і б'ють, а ми нічого не можемо зробити. І мені написався такий вірш. Коли потяти на шматки докупи знов зібратись хоче, плазує палець до руки, в орбіти втискуються очі, коли вправляється кишка і мозком звивини проходять, все місце власного шука, аж стогне, а таки знаходить. Коли із горем пополам усе порубане збереться, води живої, кілька грам, із неба впавши десь візьметься, і груди, хлипнувши, вдихнуть, і серце вдарить, як на сполох. Тоді прочує від сну, протверезілий раптом ворог, чатує подих, погляд, рух, ще несвідомий і невмілий, бере сокиру знов до рук і нахиляється над тілом, і знов, як перше, як колись, не даючи прочунять, хекне, сокира шваргоне униз, і череп, ніби диня репне. І знов, як перше, як завжди, дрібненько тіло порубає, в чотири кінці, що куди, порозкидає, і з матюками витре кров, і з матом ляже подрімати. Поки шматки зростуться знов, щоб знову встати, вирубати. Оцей вірш, пам'ятаєш, я на Золотому Гомоні читав отут в Жовтневому палаці там зі свічками в руках, стояли в темноті, тільки прожектор на нас. І оцей вірш я читав страшний. А другий вірш теж Арія Вудка вивіз його за кордон. Це про багатокрилість. Я навіть от досі дивуюся, як його написав, сидячи в камері, це третій місяць, десь четвертий я сидів в Одесі під слідством. От, І написався такий вірш про багатокрилість. На цім крилі до тебе примайну, на тім приляжу, цим крилом прикриюсь, а те залітане надламане утну, багато крилість. Залітане, залатаних нема, нема залежених, а є лиш незалежні. Я стільки крил бездумно наламав, б'ючися в світу боки, протилежні, не шанував, не скнарив не дріг з таких висот в такі шугав низини, лиш радістю хлоп'ячою горів, ростуть невпинно, ні обескриліти і впасти не дано. Мені судилась буряна рухливість, мене п'янить сильніше за вино, багато багатокрилість. Ну що там ще? І Арія Вудка щез, вивезла його почув я оце, значить, по е, якась повертається. По Радіо Свобода почув я і це. І на цьому переривається до 91-го року. У 91-му році Ніна Строката мені із Америки присилає ксерокопію е, із, із журнала Свобода. Присилає ксерокопію, на якій шість моїх віршів. І вона ще пише там збоку, що, по-моєму, це ті вірші, які Вудка вивіз із табора. А надруковані вони в 77-му році в журналі Сучасність. Я, да, він за кордоном тоді виходив. Я читаю, і тоді я вперше їх побачив надруковані. Слухай, жодної помилочки немає. От, так, голова. Феноменальна пам'ять. Він не тільки ваш вивіз, а багато чого. Да. Е, мені довелося зустрітися вже аж в Ізраїлі. Я його не знав. Е, Друзі, а ти їздив з нами з 92-го року? 92 року, вересні. Ну, ну, коли... Так, так, так. Так у тому, на ложку коло університету, вночі. Так от, і, а пам'ятаєш тоді, я ще Сосленський був голова товариства Ізраїль-Україна. Так. І я з ним, да, да, і я з ним тоді ж отож поговорив. Перший раз стрівся в 91-му році, в 92-му ми їхали за кордон, в Ізраїль, я виїхав і знайшов е, там цього Гарію Гудки, він мені подарував книжку цю. Із Загради. Московські поезії із Загради. А, поезія ну, ну, із Загради. Подарували мені. І я таким чином перший раз побачив, що е, як вони надруковані в тій книжці. І він подарував мені свою Московщину, де три частини, і він в кожній частині розказує перше слідство, друга про табір, де він там про приїзд Олеся Сергієнка і мою там сторінка є про мене, згадує. І що ж ще там було? І про Володимир. І він розказує про всіх людей, уявляєш собі справу і дає навіть адресу кожного. Угу. Оце ось вихід поезії з Єгипту Гулагівську. І це ми там сфотографувалися. Це 12 грудня 92-го ну, року. Так, це коли я приїхав на статтю. Радянське прибуття. Це Миколаївська обласна газета. Миколаївська. Да. Угу. А оце та е, журнал, журнал Сучасність, і ото рукою Ніни Строкатої написано. Журнал Сучасність 1977 номер 7 8, журнал під під сучасну пору виходить у Києві. Редактор Зуба та Тарас Гульчак. Я певна, що в тій книжці отакі самі що Ар'є Ар'є Вудка виліці з табору щось. Це вона писала цей аркуш. Це вже бачите, яка копія. Закрити треба. Ні, коли хай електронно треба Це не від того, то щось механічно буде попало. Ну, я знаю, це можеш взяти. Можна? О, дякую. тисяч проект проходили свідки. От мені, наприклад, там ну, Марію як не дозволили свідчити. Ну я. А, я вже не зафільміркування. Чомусь як це Я вже розказував. Про що? Це вже це була мова. Розказували? Вже ми зараз говоримо про ув'язнення. Ну, там цієї війни були в 70-х роках в тих концтаборах. Ці голодівки протести відмови від громадянства. Були так. Е, сидів з нами, знаєш хто? Оцей бандерівець такий оунівець, Чуйко Богдан. Угу. Знаменитий. Він кожен день на роботу ж не ходив, він сидів і писав скарги. Дуже красивим почерком, культурно оформляв таких. І казав, що тільки оце єдиний спосіб писати і писати і писати. Це тренування розуму де він зараз, я не знаю, висів, його нема. От. Степан Сипиляк сидів тоді. Так. З нами. Так. Ну я говорив про ковалів, ковальов Сергій. Угу. Це така світла фігура, він близький за своєю світлістю до Сахарова. Він демократ справжній. І він розумів все про Україну. Там вже багато сиділо наволочі всякої російської. До мене підходить хтось із Криму там був такий. Підходить до мене Олексій, ну ти же Резніков. Ну що ти з этими хохлами, ну слушай. Россия, Россия, ты будешь, ты есть наследницей Духа Святого. Я сміюсь, ну так, які ж ви, які ж ви Росія? Ми Русь, а ви не Русь. Ой, він сердиться, відходить. Але перепрошую, були такі, як і Чичебабі, які писав російською. Так я ж кажу, є Сахаров, є ковальова. ось цей. Він же і зараз виступав проти війни в Чечні. Це є люди такі, да. але їх мало. То, ну що там, мої основні здобутки за ці роки, mm -hmm. да, це я вивчив литовську литовську мову ну як вивчив, читаю. Від, кого- від кого ви вивчали? Від латишів і литовців. Або когось Один день я з ними. Когось конкретно ви Ну, Сіма Скодірка. До першого мені е, у нас був Грилюс Шимон, Грилюс із Клайпеди, єврей, який знав литовську мову. До речі, от він мені дав перші уроки литовської мови. Він такий гарячий був. Я кажу, буду вивчати. Правильно, правильно, надо. Він мені дав підрядний переклад Е, поеми Прометей або Героїка, або Арба Прометею Пасміркімас, або засудження Прометея Марцинкевичуса. Боже, яка прекрасна поема. Він мені підрядний переклад давав. Я писав кожен рядок, він мені перекладав кожен рядок. Я не знаю, як ну він, видно, добре знав мову. Я потім перевіряв ще у інших людей. Сима Скудірка мені допомагав. І, і оце ми з ними як переклав я ту поему, вона досі в мене є. Отож її Левко якось вивозив, читав і десь у нього там записував, десь у нього є в книжці, про це написано, як у нього хотіли забрати цю поему. А він каже, так це ж переклад Литовський. Ось Олекса Рідницький переклав, а вони пристали, хотіли забрати, тому що це антисовєтчина. Латиш Гагонар Астра, з яким я завжди вів переговори, він трошки українську мову вчив. От. Гунар Астра тоді мав 15 років, він сидів десь вже чи не 12-й рік. І е, його звинуватували, звинувачували в якомусь шпигунстві там. От. В основному за те, що він книжки брав з виставки американської, ховали, каже, я собі на бушлаті нашив такі кишені середині, понашивав. І американці кажуть, так зробили, Ваня, чуєш, отако зробили весь на так стоїть. І ти коли заходиш сюди, ти бачиш перед собою книжки отак, і ти стоїш, ніхто там не бачить, що ти робиш. Він каже, я беру з палиці книжки і сюди, сюди, сюди, сюди. А він знав англійську мову добре, і німецьку. От. І я каже, нагрузився книжками і виходжу, а вони там знову поновляються, так вони спеціально. Вони зумисно так робили, щоб там можна було красти книги. А які то книги? всякі американські книжки. Ні, політичні, ясно, що політичні. От, Я кажу, наберу, потім ще раз пишу, вони мене каже, мабуть, засікли. Потім я з ними говорив з американцями, йому дали 15 років, побачили, що це розумний чоловік, дуже сильної волі. От, Він такий сильний, він тримав всіх латишів отакого кулаку. У нього слово таке, як різке, знаєш, як скаже, одрізався, вони всі перед ним. Гонор, Астрас-Кункс, кункс це князь, чи володар, Астра, Астра це хутір. Ну, ну, Нема на світі, ви царство небесне, ніж помер. Він сидів другий раз на особливому режимі. І в 88-му році, десь так у лютому його випустили, так? І через місяць мені стало вістку, що він помер. Вже на волі? Так, десь через місяць. Десь так у березні чи в квітні 88-го року. Ну, бачиш, Е, ми, ми, ну я, я, мабуть, такий, я, мабуть, такої загрози не являю для цього режиму, от, бо я горівку пив, гуляв. От, е, ну, Я не міг не міг бути таким, от, як Астра, я не не такий, не створений такий. От. А він отак залізна людина. Так їх знищували. Розумієш, туз такий, вони знищували. Він другий раз, власне, найбільше звинувачення в нього було, це він взявся перекладати Оруела. Це 1984 рік. Так, він взявся перекладати його і велику частину переклав. Це було основне звинувачення йому. І вже Значить, вже він сидів іще, вже вийшла російською мовою книжка ця, а Астра ще сидить. І латиською мовою вийшла, а він ще сидить. Ну це вже була ця перестойка. Я з ним листувався до посадки ще. Знаю, що він там женився. І здається, дитина була. Бо він мріяв, так, він доньку я хочу вийти і. Так, здається, він доньку, доньку згадував. Так. А де він народився? Лаца, Лац, підожди, Ригас. Ла, Цусала, Ла Цусала, вулиця номер 8 домашня. А якщо написати на цю адресу, може Напишіть. вже правда хтось би відповів. У мене є його листи десь. Дуже цікава людина. Він оцю діаспору свою табірну тримав у руках. Його старші дядьки поважали, шанували, боялися. Менти там, коли його 2 метри 5 сантиметрів, ти що? Так, пропорційно, як на розводі стоїмо на стоїмо, ми їмо всі отакі ось. Не стоїть, суворий такий, серйозний. Загалом латиші, знаєте, мали у таборі таку репутацію, ну таких, ну слабких, щоб піддавалися. Да, вони працювали. Е, так, да, да, вони, оце працювати вони дуже любили. Саме страшна робота це де пісок е, сіється в ті трубочки, це вони завжди йшли і по 200% давали. Їх всі лаяли, та що а вони а можуть без роботи, вони люблять їх німецьке педантичні до роботи. Да. Так, так от Астра їх трохи приструнчував. Приструнчував, так. так. А він, а він працював, знаєш, на Ми для цей пісок сушили. От оце його, цей прес, чи та плита. А потім він на пресі працював, ручки робив, штампував весь час. А це кудірка робив на цьому, на цій пічі. Бо ми до нього завжди ходили і хліб хліба наріжемо, туди засунемо, а ще як маслом трохи зверху помастиш, а там 400 градусів температура, пісок сушилася. І всунув туди на 5 хвилин, займаєш хліб уже готовий. І ми то його їли в основному, на роботу брали. Сіма, так, це Гунар Астрап. Він він мені давав уроки латиської мови. Ой, скільки в мене багато є папір, паперів, списаних його рукою. Він і пісні якісь мені записував. Почерк такий красивий в нього. От, він Дивна мова взагалі-то латиська, вона має короткі короткі слова типу англійських, тому що це вже був другий крок, як от російська мова створилася від української, і слова коротші вже у російській. Ну, в нашому ходити три склади, але ходіть два. Так і латиська, видно, вже була наступним кроком. Якщо по по-литовськи руакас, не ранкас, рука, то по-їхньому рокс. Отпав той кінцевий і рокс, один тільки склад. От, це, А він мені як переписує з однакові схожі корені. Так от цілий ряд іде цих слів, і все одна, однакові корені, нібито з одного кореня походять. Українську він теж вивчав він знав німецьку і англійську мову. Ну, це А от Сіма Скудірка цікава фігура. Кажуть, перфект знав ці мову. Так. Сіма Скудірка це моряк був, і тікав він, він стрибнув у море і поплив до американського корабля. Його піймали, вони витягли до себе, він каже, я прошу політичного притулку. Вони почали там зв'язуватися з кимось. Капітан судна був молодий, недосвідчений чоловік русські спускають е, шлюпку і пливуть до них і кажуть, віддайте нам оцього злочинця. Він у нас украв 100 100 рублей в касі. Ті кажуть, та ні, він просить політичного притулку. Та то брехня, він украв гроші. Дайте нам його. І той дурний капітан став і не знає, що робити. Якби якийсь там досвідчений був, то він би їх вигнав та й все. А цей подумав, подумав та й каже, ну знаєте, тоді давайте так, ловіть, піймаєте його, то забирайте. І спустили, і пустили. Вони почали бігати по палубі, він тікає, а вони за ним. Хвилин, каже, 30 вони ганялися, поки піймали. От. Але знайшлася людина, яка це все зняла на плівку. Через якийсь там, вже коли знали, що йому дали за це 10 років, за політичну, за спробу втечі, то прокрутили цей фільм по американському телебаченню піднявся великий шум в Америці. Люди почали вимагати. Нам ще раз і ще раз крутили цей фільм, як за ним бігають. І тоді капітан корабля зрозумів свою помилку. Він подає у відставку і очолює комітет визволення Сімаса Кудєрки і бореться за нього. І на четвертому році Сімаса визивають, ми тоді на роботі були, от, прибігають, іде туди в зону. Приходимо де, що нема, кудірка вода з місцями на етап. А потім він нам прислав листа із Америки. Прислав лист, бо прийшов до нас, якось прийшов. Каже, що привезли, я каже, не знав куди, що привезли мене у Литву і прямо у Вільнюс на аеропорт. Дивлюся, жінка, діти мої стоять. На, на літак і туди. Дозволити? на літак і за кордони. Тоді Америка... Ніксон Ніксон тоді пообіцяв, що він визволить таки його. Він таки його визволив. Добре. Ніксон. І його. А тоді питають, а я ж тоді Караванську і Ніну ну, спікати. То то пізніше. Зараз дійде. Але пам'ятайте, нас ну година є часу. А що зараз 10? Зараз пів на 11. Пів на 12 я хочу піти. Ну, про себе розкажіть в основному може трошки раніше, бо тут автобус не Пішки. Да. Я йому розказав, так. Да. Ну що ще? Я з Тарасом Мельничуком туди їхав. Йому дали тоді три роки в зону. Мене везли і Тараса і притику, так. Да. Притика? А Тарас так хорить хотів, да, а притика мав так не коробочку. Це було до Харкова. У Харкові ми зустрілися, а з Харкова до Свердловська їхали вже. І як Тарас узнав, що у нього сигарети є, він вже в день курить пачки або дві пачки. То аптека каже, я взяв сигарет, там буду міняти на сахар, на хліб, буду міняти, сам не курив. Тарас як узнав, що ну, ах ти ж куркуляцька душа, давай мені пачку, бо поб'ю за душу. І аптека той дає, а мені ще поче, та що ж це таке? Та він же грабує мене. Тарасик. Нема Тараса вже, бачиш. Я ж потім зустрівся, був в Одесі, притикав після я не бачу. Притика звільнився через два роки. Його звільнили через рік півтора, по-моєму, достроково з Мордовії. Там кажуть, що його і били. От, Бо всі люди так і зрозуміли, що як це тобі два роки дали стаття три роки, а тобі дали два. Значить, ти що, продавав чи що? І його звільнили ще раніше, на щось два місяці. Він вернувся в Одесу вже 74 року, здається. Я звільняюся в 77-му і в 78-му я його так і не бачив. Чую, що він загинув. Ні, так от перед незадовго перед загибелі я зустрівся з наїжджаючи в Одесу. Якраз польський Стоїть, на триваній зупинці під, е, підходжу. Тому що я руку подав. <coughs> Так, люди. Ну, підходжу, нездоров, кажу, скажу, ну як воно там? на курорті далекому. Ну, через таких, як ви, з таким, кажу, козим, знав на що йде. Воно Олекса, то знав, попереджали тебе. Ну, усіх за вас, постраждав, те, те, те. Ну, от. Поривався мені щось довести, я розвернувся і пішов. Трамвай. Та ні, ну він такий чоловік був. Ми з ним разом їдемо. О, я каже, я Бачиш, я це спеціально зробив, я тепер вийду і буду боротися. Він каже, а я буду сидіти, значить, заради, за, за тебе буду сидіти, я п'ять з половиною років замовк. Думаю, що, що ж таке. От, Каже, там я навіть його били, от, але як він загинув? Це цікаво, чи я, я так і не знаю, чи ця система з ним так розправилася, чи це Бог так розправився з ним. Він їхав до Біляївки з Одеси в автобусі і колесо відпало. І автобус такого перекинувся. Загинула там мама і він. Його мама загинула і він. Ну, то тих людей забрали. я бачив потім його жінку раю. От, І вона каже, що хоч я з ним розійшлася, але як я його жінка, і в мене двоє дітей від нього, грає житівка сама. От, У мене двоє дітей, то я ж не могла його покинути, я мусила забрати, вже тіло розпадалося, я забрала і похоронила. А тепер син його в Канаді. В Канаді. І мені передавали, що він просив, щоб не говорили про батька, що він отако, отак себе вів. Бо він йому стидно і там, щоб, що хай кажуть, що він просто ну, сидів. Тепер повертів ще, чекайте я. Ну, що ще? Що там ще? Коли звільнятися, а один випадок, який я не можу забути і часто згадую, ну, е, як вони зробили. Вони зробили що? Взяли мене на етап. Взяли мене на етап і повезли десь кілометрів за 60. Я не знаю, що там за станція з 36-ї зони. Ну довго-довго ми їхали. Мороз градусів 30 на дворі. Я в бушлаті і в чоботях. І сижу я в цій ось оце стаканчику. Сижу я, слухай, холодно. Ну, до, поки їхали трусила, то воно ще якось було нічого. Приїхав на станцію, стали. Цей мент вийшов з кабіни, каже, піду здаю, коли поїзд приходить. Пішов, каже, о, ми ще рано приїхали, через час буде поїзд. Час ми стоїмо, стоїмо. Я сижу тут. От, Потім чую, поїзд прийшов. Він пішов, о, пішов. Приходить. От, ви знаєте, нема Скалипінського вагона. Чорт, прийдеться возвращатися назад. Ну. ну, він так і мені говорить, і тому шоферові. От, ну що ж, поїхали назад другим разом. А другим разом тоді мене і не брали вже. Я зрозумів так, що це вони навмисно хотіли, щоб я просто дивився, що добре, що я йогами займався, бо якось я сидів там, е, сам себе обігрівав. І це кілометрів у 60 везли мене. Я стояли ми годину там і назад. І це на такому морозі. От. Це було часово або на Сосвятську. Кудись оце возили. Ну, або зробили вигляд, що везуть. Що без тента, вкрита, вкрита машина чи. Ну, воронок. Ну, що Там ще? стаканчик. Олесь Сергієнко сидів за мною теж. У нього ж, пам'ятаєш, були тут п'ятна білі. Я, до речі, остріла зараз на єдності тут був, коли об'єднання було в єдності, то він у нього чисте підборіддя, то ми згадували. Якраз він стоїть з Бабичем, я підходжу до Олеся, здоров, здоров, а Бабич повертається теж до мене здоров. То ми так спілися, фотографувалися, десь я ще фотографій тої не бачу, То Олеся були білі плями на бороді і не росло волосся. І ми так зробили висновок, що це його там труїли під час слідства чимось. І Арія Будка написав про це у своїй книжці. Оце фото тут, що, що ви бачите, це ми зустрілися з ним, коли я позвонив до нього в Тель-Авів з Єрусаліма, і він прийшов, Ар'я Вудка прийшов до нас, приїхав на другий через день, бо каже, завтра субота, а ми не маємо права в суботу їздити. То оце він приїхав до нас вже в неділю, привіз мені, подарував ті книжки. Ми стрілися біля стіни плачу. От, І це в кімнаті сфотографували фотоапаратом Сверстюка. Так. в Єрусалимі? Так, так, коли ми були тоді. Василь тоді їздив з нами. Там гарна зустріч була у Єрусаліму Кузнєцова, де ми були на другому поверсі. Телефон мобільний, що я перший раз бачив у нього. І там посиділи ми дуже гарно зеки України тільки стали незалежними, боже мій, які були сподівання, які були надії. Ой, сад у нього на дві пальми. А красиво, як став Єрусалім лежить перед нами, весь горить вогнями, ніч, зорі, чисте небо, от а Віфлієм, а могила, де воскрес Ісус Христос. Я зайшов Жовинський і драч стали на колінами і молилися. Я, я думаю, боже, люди комуністи стоять, моляться. Боже, да. Словом, отакі штуки. Да, Звільняють мене, вони кажуть, що збирайся на етап, мені залишається десь більше місяця. На етап. Кажу, який етап? Я через місяць звільняюся. На етап. Я беру тих своїх чемоданів штук вісім з книжками знову мене. Там же зі мною сидів, може, пам'ятаєш, Дзюба Вітя, що Віктор Дзюба із Харкова, який Але Юрій? Юрій, Юрій, Юрій. Е, мама його на почті працювала, а він подав заяву, що хоче виїхати, в Ов'єр. Там такі очі на нього зробили, дали йому рік подумати, він знову подає заяву і йому дали 5 років. От. Ми з ним дуже гарно спрацювалися. Ті 5 гривень, що дають, він мені каже, давай я тобі на книжку книжки будуть купувати книги почтою у три або в чотири рази більше, ніж ти мені даєш. Ну, я брав три пачки чаю на гривну, на руб, а чотири йому віддавав. На свій множив 5 і 4, 20 і на 20 рублів книжки мені виписував, він вже знав мої смаки, оце тільки книжне бажання прийшло, він до мене біжить, пане Олексо, дивіться, ось ваша книжка, ось оця, оця, оця, оця, я вже, я вже написав і послав уже. все правильно, хорошо. От. І приходить, приходить, він мені приносить, кидає на кровать, ось свої книжки, бери. От. І так ми з ним довго робили. І я тих книжок мав величезні купи, і то я їх привіз. Пер, я злякався, ти розумієш? Я, по-моєму, послав щось два чемодана е, отак, як грузом, грузом, чи як послав. А ці книжки прийшлося перти на собі. Менти допомагали знову етап, один, друга, пересилка, третя, і мене привозять у Миколаїв. А тоді не було ще такого обмеження, що не більше як 50 кілограмів вантажу мати, мати речей. Ні, Бо вже як мене звільняли в останнє, то не дали мені. От я тільки одного мішка взяв. Та ти що? Так? Ні, така так. можна було. Ні, не того. Я книги свої втратив. Так? Це 88 років. Я тільки одного мішка привіз, а решту, решту залишилось і, і не прислали. От, Оці обшуки, оці вічні обожені. Це отже вас Книжки які перевертають. років це вас коли ж випустили? Е, якого? Це було вже 77 рік, знову 11 квітня, знову квітня. Да. І мене привозять у Миколаїв. В тюрму кидають, а, а мені з тими книжками, боже мій, стільки було мороки, що я коли провали мене до якогось там е, каїбіста, от, я заходжу, кажу, та це ж знущання над людьми, що ви робите? Як як може було вести мене в етап з цими книжками? От Він засміявся доброю осмішкою такою. І потім е, на другий раз, чи третій, коли ми зустрічалися, він каже, ну ви сказали гарно. Ну що це за звучання? Ви гарно сказали, <laughs> ви гарно сказали. Ми привезли, каже, сюди, тому що щоб акліматизуватися, тобто, тому що в Одесу ми вас не пускаємо. Кажу, як, ви мене взяли в Одесі? В Одесу і треба було привезти. Ні, ми спеціально сюди привезли, щоб ви пішли у Первомайськ, у Первомайську будете жити. Там у вас в Одесі нема квартири, нема де жити і все, тут будете. Я кажу, ну добре, добре. І я. Аккліматизувався місяць, по-моєму. Ну, тижнів два-три. По день за днем так тяжко йшли, а потім товариш приїхав за мною, забрав мене і привіз у Первомайськ. Привіз у Первомайськ. І так я там був 77 по 78 рік. А мати хвора. Там мали, мали жили, мати так? хвора, так. Да. Ну, Батько теж пенсіонер. От. І я працював два роки два роки працював у роддомі електриком. Пологовий будинок біля нас недалеко. І туди мене взяли це електриком, я два роки попрацював. А у 80-му році, вже якимись правдами, неправдами, по плату, я я вже не знаю, там е, були в мене знайомі учителів, інтернат для дітей неповноцінних, допоміжна школа, інтернат. А вона у мене за парканом. От я живу, хата моя, а тут школа. То мені досить було тільки через забор перейти, і я вже на роботі. От, І там я це 10 років пропрацював. А нагляду вам не дали? З 80-го року е, за, за мною слідкував начальник міліції, ага. недалеко коло мене жив, приходив. І при цьому цікаво, що він був ще і тоді в 60-ті роки, а в 60-му я... Я ж романтик такий, це ж я читаю Франка, народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожжу. Я все на пам'яті вона. І через те я собі голосно читаю, сам я в хаті, знаю, що нікого нема. я твоїм прийдешнім тушу я тривожу, від сорому, який нащадків пізніх заснути, я не можу, коли чую, щось за спиною наглядається. Шелест шуміть. Микола Шелест. Ми з ним знайомі були ще з дитинства. А наразі начальник поліції зайшов. Так, що таке? А, кажу, добрий день, добрий. Каже, що ну от, давай. А, ну це було в 60-му році. І тепер вони, як нагляду, як такого не було. Але вони приїздили до мене часто, дивилися, але у нас у Первомайську був відділ КГБ. О, тут ще один є історія одна. Відділ КГБ є. Так, Отак вони за мною спостерігали. От, А куди я міг дітися? мати хвора лежить. Робота е, це близько, але приїжджає одного разу Андрій Ярмульський, помниш його, Андрійко це що взяв мене на своє місце політехнічний. Да. Приїхав, а він, як завжди, п'яний. Тоді він був кореспондентом газети е, Літературна Україна по атомній станції. І прийшов до батьків, де Олекса. Каже, працює там на на роддомі, працює електриком. Як електрик? Та в роддомі, та ти що? Та як це так? він приходить до мене туди, п'яний і пляшку по-моєму приніс. Ми випили ту пляшку, і він пішов додому. А він такий дуже буян такий, він така душа, що він кричить, як оцей голоборот. Це точно, так. Не дуже, так. Як вип'є, то він стає такий. Треба зв'язувати і класти під лавку. І він від мене встає і йде в КГБ. Прийшов в КГБ і свою писательську книжку кидає. Я письменник, ой хто? начальник КГБ Первомайського. Як ви можете Тримати Олексу Різникова в чорному тілі, тому що це він електриком працює? Він же поет, він вчитель, а ви його тому тримаєте. Отаку він їм сказав. Ну і що? Приїжджає у Київ, його викликає Виноградський, тоді був редактором літературної. Що ти? Що ти наробив? Що ти на... Хто тебе просив туди йти? Подавай заяву, все, ти більше не, не працюєш там на на атомній. він бідняга подав та і перелякався, але він пить та не продовжував. Ой, помер так. Але він тоді весь час хвалився мені пізніше вже. Коли це вже сталося наша Україна незалежна, він все, о, я тоді за тебе постраждав, я ходив за тобою, за тебе в Києві, прийшов їм кулаком по столі. Андрій, да. І оце я поступив тоді в школу-інтернат, в розумну школу мене не не брали. І я в цій школі працював вихователем 10 років до 90-го року. Потім я перейшов працювати. до Києва А, чекай, як же я Слушайте, я на всі київські з'їзди їздив. Я рух створював теж, бо я був і в кабінеті, отам, де Кравчук зустрічався, я сидів рядом. Кравчуком ми сиділи і створювали рух, це все йшло. Просвіту створювали. Весь час я їздив туди. А потім на зустрічі з жидами були ми, пам'ятаєш, де тисячі днів, я там з Суслянським зустрівся я, що він зі мною в таборі сидів, він сам родом з Одещини. Так, так. От. Я підходжу до нього, він стоїть коло щось пише, я ззаді підійшов, кажу, вопль. Він обертається, каже, о, Олекса, а що за вопль? скажу я, ты планував у таборі створити все всемирное общество порядочних людей. <laughs> Кажу, я забув уже. А ти відчуваєш, який в мене акцент? Кажу, який? А телявівський. Я в тель вчив українську мову, бо в таборі там по-русски говорили весь час. <laughs> От. І оце ж він мене взяв оцю поїздку в Ізраїль. Взяв цю поїздку мене. І я їздив тоді з вами, це перший раз за кордон в Ізраїль і, і я ще сидів там ззаді з колодієм Віталієм. Сиділи ми. Я коли, і так мав підніматися, то та не може бути. А зараз двері там відкриються і зайде мент і скаже, заключений Резніков з на виход. От, але ні, піднялися і прилетіли ми туди. Але дорога на святіші місця пролягала через е, Мордовію, через Урал. Якби якби ми там не побували, то ми б ніколи І тут не були. Не побули, не побували в ми Ні. Такі місця, землячка мені Так. О, землячка. Українка, мадуринка. Але ось виходить 89-й рік, да, і мені кажуть, з видовиста маяк оце видавництво, яке двічі не видало мою книжку, йде да, малюта працював там редактором, а мені кажуть, давай книжку будемо видавати. Кажу, та що, дві, дві судимості мене яка книжка? Давай книжку. Микола Суховецький, оцей, що ми на весіллі нього колядували. От. І він взяв книжку, підготував, і вона вийшла в 90-му році. Батько помер у мене в 89-му, і матір я ще доглядав рік. і два місяці. Батько книжки не бачив, мати книжку бачила. Е, назву книжки. Книжка Озон, видавництво Маяк 90-го року. Вийшла вона весною. І почалася ця процедура прийому в спілку письменників. Ну, от, Там уже і Осадчук підключився, і Колодія цей самий, і Ярмульський, там уже всі працювали вже на мене. Так що мати померла 19 грудня 90-го року. А через 10 днів ми сидимо в школі, святкуємо Новий рік. Ну, вони там п'ють, я собі, я ж бороду не брив. Поки вона померла до 40 днів, думаю, не буду брити, я сиду з тою бородою, не співаю з ними. От. Тут поштальон приносить телеграму. Директор взяв, прочитав, а тоді каже, увага, увага і зачитує. Шановний Олексій Сергійович, вітаємо вас із прийняттям у спілку письменників. Мушкетик. Яворівський, Драч, Павличко, ну, вся та когорта, яка там тоді була при владі, поздравляють мене. Це 10 днів, як мати померла. Ну, а я сидів такого, вони мене беруть з цими табуретками і підкидають кілька разів, поздравляють. От. Це був 90-й рік. А друга книжка моя лежить у видавництві Український письменник, який тільки став українським або е, радянським костюм. У Скоморовського там лежить. І вони, журнал Україна надрукував мою ту, ту статейку, я винен тим, що українець. Мушкетик каже, що треба її видати окремою книжкою. Я кажу, давай